كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mi smo prošli put došli do kraja bitke Datu Salasil, dakle bitke između Halda ibn Velida i Hurmuza. Nakon toga glasnik Haldor, kad se vršila bitka i kad se sve onaj, završilo po plijena i robova, odnosno porobljenih, one koje porobiju, povikao je glasnik od Halda ibn Velida da nastavi dalje pa se spustili kod mjesta zvano al Jisru Al-Azam kod Basre, današnje Basre. A Zira ibn Kulejba je poslao Halda ibn Velida Bekru sa muštulukom i sa petinom od onoga što je, dakle, zarobio. Sa Zurom je poslao slona, zarobljenog slona od Hurmuza, i kad su žene u Medini vidjele slona, začudile se. Kaže, je li ovo Allah stvorio ili je nešto ljudska ruka napravila? Ebu Bekr je vratio slona nazad onaj Halidu, rekao da nema potrebe da slon ostane u Medini, a onaj Halid je nastavio dalje svojim putem. Osim što mu je Ebu Bekr poklonio rekao sam prošli put, kaciga od Hormuza koja je bila vrijedna stotinu hiljada zlatnika. Zbog sve one ljepote i ukrasa dragog ili vrijednog kamenja i zlata koje je imala na sebi. Nakon toga Halid je išao svojim putem, osvajao, osvajao jednu po jednu utvrdu, jedinu koga je ostavljao su bili seljaci, oni koji nisu učestvovali u ratovima, ostavljao njih, njihove žene i njihovu djecu. Jedino je ubijao, nije ostavljao dakle, u životu ratnike ili onoga koji je bio na konju. Nakon toga je došlo do bitke takozvana Vokatul Medar, bitka na Medaru, i to u mjesecu Saferu. A bitka se nazivala događaj na Seni, a Sena je bila dakle, jedna od rijeka. Ibn Đerir kaže, ljudi su tada, tada govorili Sefer al-Asfar, dakle to je arapska izreka fihi yaqtulu kullu jabar u seferu će biti dakle u mjesecu safaru će biti ubijen svaki silnik ala mejme lenhar tamo gdje se spajaju rijeke naime Hurmuz je napisao Ezdeširu i shiriju da Halid ibn Velid dolazi sa svojim vojskama iz Jemami pa je poslao e, po pomoć kod Kisri da mu pošalje dakle, vojsku pod vodstvom Harna ibn Karjanisa. Međutim, Hari, uh, ovaj, e, Harib nije došao, Harib nije došao da pomogne Hurmuzu, jer je već Halid završio bitku sa njim i to brzo završio bitku sa, sa njim, pa je e, dakle, uputio se da pomogne vojskama od Ezdešira i Širija koje, tako, koje su također poslane protiv Halda ibn Velida i njegovih vojski. Sastali se na mjestu po imenu Mezar, a vođa vojske je bio Karin, a sa njim su bili Kabad i Anšođan. Kada je Halid čuo za ove vojske, prvo je podijelio plijen, onaj koji je ponio sa sobom, podijelio među vojnicima ono što je ostalo od bitke Zatu Selasil, a Ebu Bekr Sidiku poslao je Velida ibn Mugiru. Kada je Halid došao kod mjesta Medar, Došlo je do dakle, bitke između njega i Kariba i njegovih vojski, Karna i njegovih vojski, a kad je Karin zatražio da mu neko izađe na dvoboj, Halid je, dakle, ne čekavši da se susretnu njih dvojica, dakle, iznenadno preletio i savio ga podase, bacio ga na zemlju. Makal ibn Aši je ubio Nebaša, odnosno ibn Nebaš ubio Karna, Adi ibn Hatim je ubio Kabata, Asim je ubio Anšađana, kada su Perzijanci vidjeli da su im trojica vojskovođa odma, dakle u prvoj minuti izgubili živote, razbijalo se na sve strane i niko nije ostao. Halid normalno nije ih ostavio u životu, nego je naredio da ih goni, da ne ostavi ni jednog živog čovjeka na konju, niti na nogama. Podi, skupio je plijen, podijelio na pet dijelova, petinu, petinu je sa opet lijepom vješću, to je tako, kako se kod nas štulkom, poslao je u Bekru Sidiku, po Seidu ibn Nu'amanu. Khalid je ostao tu nekoliko dana dok ne podijeli dakle, plijen među vojskom, porobio je žene i djecu, a ostavio je seljake, dakle zemljoradnike ili onaj stočare sa njihovim porodicama i nikoga od njih nije ubio, a od njih je samo uzeo džiziju. Oni koji su bili zarobljeni, tada je bio Habib, otac od Ebu Hasana al-Basrija. Bio je kršćanin, također tu je bio zarobljen i Fena, oslobođen rob poslije od Osmana, zatim Ebu Zijad, oslobođen rob do Mogire ibn Šuabe, a na vojsku, na čelo vojske je Hald postavio Sejda ibn Nuamana. Džizu je prepustio Suvejdu ibn Muhrinu, a naredio je dakle, da vojskama se spuste, odnosno da dođu do mjesta El Hafir. Zatim je Halid poslao svoje izvidnice da prate neprijatelje, kako se kreću neprijatelji od Šama prema Arabskom poluotoku, prema e, Indijskom poluostrovu i tako dalje. Zatim je došlo do treće velike bitke, bitke zvana bitka El Welđe, također u mjesecu Seferu iste te godine, a Ibn Đerir kaže, kada je se završila bitka na Medaru i šta se desilo sa Karnom i njegovim dakle, vojskama, došla je e, vijest do Ezdešira, tada je bio on kralj Perzijanaca. On posla vođu pod imenom, po, dakle, po imenu Andar Zagar. Bio je, dakle, od poznatih vojskovođa i od poznate, dakle, porodice kao vojskovođa, a njemu je u pomoć došla vojska pod vodstvom Behmena. Također, pod vodstvom Džazovija, dakle, jedan od vođa, pa se, kaže, svi sakupili u mjestu zvana El Velđa. Kad je Halb čuo za njih, krenuo je sa svojim vojskama, a oni koji su ostali dakle, na mezaru, na mezaru on je rekao da se pazi i da ne smije nijednog trenutka biti u nemaru, odnosno da i ne napale vojske, dakle se ne nadaju. Kaže Ender Zagar i oni koji su bili sa njima u vojski skupili se kod Velđi, pa se onaj, na to mjestu su kobili sa Haldom ibn Velidom njegovim vojskama. Međutim, Hald ibn Velid nije poslao svu vojsku, nego izvojio samo jednu skupinu i poslao dakle na Perzijance. A onda kada je došlo dakle kada je došla bitka do vrhunca, Hald je iz zasjede poslao sa dvije strane dvije onaj skupine vojnika i dakle niko od njih nije više mogao ni da se bori, niti niko od njih ostao živ, a Andar Zagar je pobjegao, ali nije on nije preživio jer je umro od žeći. A onda je Hald ibn Velid ustao pred ljudima i rekao o ljudi, vidite li ljepotu ovih država, dakle ove, ove zemlje. Nemojte priželjkivati da se ikad vratite na arapski polotok. Za ne vidite, kaže, vrste hrane koje oni jedu. Tako mi kaže Allaha, da nas Allah nije obavezao džihadom i da pozivamo u islam. Ne bih, kaže, nikada poželio da odim sa ovoga mjesta, borio bi se i čuvao bi ga. To jeste, da nije posvetio džihad, da ne moram dalje ići da osvajam, da se borim, ostao bi ovdje i živio. Nakon toga je Hald ibn Velid, pobjedivši opet i ovu vojsku, podijelio uh, plijen, petinu je poslao Ebu Bekru Asidihu, a ostale je porobio, osim kao što svakoj bitci ostavljao seljake, ratare, zemljoradnike i njihove porodce. Kaže, Omer prenosi od ibn od Šabija, Hald na dan bitke na Velđi suprostavio se čovjeku od Perzijanaca, koji se brojao da se može boriti protiv hiljade drugih ljudi. Pa ga je ubio. A onda je, kaže, Hal se naslonuo na njegovo mrtvo tijelo, razastro svoju sofru i jeo nad njim, nad, nad njim. I to između vojske svoje i vojske perzijanske. Nakon toga dolazi do bitke na Elajesu, također u mjesecu Seferu. Elajes je mjesto, uh, dakle, vi ste čuli za Elembar u Iraku, dakle današnjem bar, mjesto Elijes se nalazi tamo, a nakon, dakle, bitke na Velđi, e, skupina, odnosno od plemena Bekribini ibn Vajl i od kršćana, od Arapa, oni koji se sakupi sa Perzijancima, od plemena i familija, su sakupila se bori protiv Halda. Najžešći, odnosno najžedniji, ili onaj koji je najželjniji bio se bori protiv Halda, bio je Abdul Esved el Ađali. Abdullah Esved Al-Ađali je u prethodnoj bitci, dakle na Velđi, izgubio svoga sina. Kaže pa su pisali Perzijancima i svima ostalima i poslali su pismo Azdaširu da im pošalje vojske. Pa su se skupili na mjestu Elejes. Kaže, samo što su se, kaže, ispustili tu, pripremili hranu da jedu, pojavio je se iznenada Hal sa svojom vojskom, a onda neki rekoši, hoćemo prekinuti sa jelom, hoćemo se suprostaviti Haldu. Drugi se, kaže, nasmija, ali nema, kaže, potrebe, sjedite, jedan stavite da jedete, ali onaj, Halid nije stao. Kaže, neko ustade među njima i povika, gdje je taj, gdje je taj, gdje je taj, Svi su, kaže, sjedli, niko nije htio da ostavi sofru, osim Malika ibn Kajsa. Kaže on njima, Halid ga je prozvao toga Malika ibn Kajsa, i on jedini uspio su prostavi Haldu. Kaže Hald njemu, pogano jedan, otkud tebi hrabrost među svim ovim ljudima da ustaneš predamne, predamnom. Kaže, ovaj nije uspio ni da odgovori, Hald ga je već presikao sabdom. Kad su Perzijanci i ostale vojske od Arapa, kršćana, vidjeli šta se dešava, razbježali se i ostavili su svoju hranu. Nakon toga je došlo do bitke između muslimanske vojske i ovih, dakle, ne Arapa, bilo je tu, kažem, i kršćana Arapa i Perzijanaca, i svi su iščekivali pomoć od Behmena i njegove vojske. Kaže, muslimani su izdržali do kraja, a Halid reče, gospodaru moj, ako mi danas dadneš da im dođem ja ramena, to jeste da im poravnim ramena, i da ne ostavim, kaže, nikoga od njih dok budem mogao doći, zaklinjem se gospodaru moj da ću rijeku obojiti njihovom krvlju. Kaže, pa onda povika glasnik od Halda, zarobljavajte, zarobljavajte. Nemojte, kaže, ubijati nikoga osim ko se suprostavi da ne bude zarobljen. Kaže, pa su onda u velikim skupinama sa konjima bili privođeni Haldu, a Hald je naredio da se svakome glava skine sa ramena. Međutim, ubijao ih je dan i noć i sutra dan, i niko nije doveden, a da mu glava nije skinuta sa ramena. Kaže, ali rijeka još se nije bila obojila krvlju. Pa je neko savjetao Halda i rekao, neće se voda obojiti krvlju sve dok ne napraviš veliku baru krvi. A onda pustiš rijeku na tu baru, pa će se, kaže, onaj, voda obojiti, a onda ćeš ti, kaže, riješiti se svoje zakljetve. Kaže, pa je naredio da se u jednoj dolini blizu, na domak rijeke, pobiju I onda kad se skuplo 70.000 je tu ljudi ubio i onda je puštena rijeka na to mjesto i onda je rijeka se zacrvenila crvenom bojom. Jedna drina, jedna i una i sana. Kaže, pobio je 70.000, a onda je, kaže Hald, kad je završio sa njima, rekao, hajmo sad da pojedemo ono što su oni, kaže, prostarili prekvičer. Kaže, kad su muslimani sjeli da jedu, nisu bili navikli na, na takvu vrstu hrane. Bili su veliki, kaže, komadi mesa, dakle, skuhani, dakle, u, sa, onaj, kao čorba. Kaj pa je bilo, kaže, čudno, Arapima nisu navikli na takvu jelo. Kaže, Halid, jedite, Allahu poslanik sallallahu alaihi veselem, kada je krenuo sa ljudima, odnosno sa vojskom prema Hajberu, njegova hrana je bila hljeb i kuhana tikva i Eh, roštiljano, dakle roštiljano ispečeno meso. Svi koji su bili upobijeni u ovoj bitci, bili su stanovnici takozvanog Amrišije, a onda je, kaže, Hald krenuo prema tom naselju i rekao da se ne ostavi trag, da bude skroz do zemlje porušeno. Svaki konjanik je toga dana dobio 1500 dirhima dakle, samo toga dana, plus ono sve što su osvajali u prethodnim bitkama. Zatim je poslao Ebu Bekru Sidihu također Muštulukđiju da mu e, kaže da je završena bitka na Elejesu i da su onaj porobljena plemena i tako dalje i tako dalje i onaj da je završio sa zarobljenicima. Kaže, kad je došla, došao mu štuluk ili glasnik Ebu Bekru Sidiku po imen Džendel od Benu Ađala, kaže, Ebu Bekru mu je tada dopustio da za sebe zarobi jednu robkinju od onih koji su zarobili, a Ebu Bekra Sidik reče, o skupino Kurešija, vaš lav je danas nesavladiv, podero je svojim kančama iz one koji su suprostavili, znajte da mati više nikada Halda ibn Velida neće roditi. Nakon toga halal nastavlja svoje osvajanje, dakle, nestaje tu, nego ide dalje prema Kufi, prema Hiri i također mjestu e, Neđef, vama svima poznato danas mjesto Nedžef, također kod Kufej. Kaže, poslao svoje izaslanike, odnosno izvidnice, na sve strane, a Hiru je opkolio i, dakle, postavio vojstvo da niko ne može ni ući, ni izaći. Uspjeva je Halid da postigne ugovore sa nekim plemenima ili nekim narodima o primjerju, uzeo bi džizju oni koji se suprostavili, zna se kako se ponašao. Kaže, stanovnici Hire su napisali ugovor o sigurnosti, a sa njim je pregovarao Amr ibn Abdul Mesih ibn Meqile. Kaže, pa je Halid bio i kršćan. Kaže, Halid je vidio kod ovoga Amra ibn Abdul Mesiha jednu kesticu kaže o njemu, šta ti u toj kesici? Kaže, otrov za trenutak. Kaže, trenutak čega? Kaže, bolje je popiti, a ne doživjeti da te dušman uhvati. Kaže, Halid, daj mi je ovamo. Kaže, Halid, pošao prema usme da je popije, a njegove vođe, nemoj Halde, umrijećeš. Kaže on, Bismillah i hajra lesma, rabi lardi vasema, elazi, elazi lejsi jadurum ismihida, rahmanur rahim, i popije. I ništa mu nije bilo. Kaže, kad je ovaj Amr ibn Abdul Mesih vidio Ibn Beqila, kaže, tako mi Allaha o Arapi, da znate dok je među vama ovakvih ljudi, niko vam se kad neće moći suprostaviti. A onda se okrenuo svojim, svom narodu, stanovnicu Hire i, ka, Hire i kaže, stanovnicima Hire i kaže, nisam, kaže, vidio jasnijih dana onaj od današnjeg dana. Dakle, vidim na čijoj strani istina. Ja vam preporučujem, ja vam preporučujem da se predate i da napravite ugovor o primirju, a onda je dogovorio da od njih uzme 400.000 dirhema i to, dakle, odmah uh, unaprijed prije, prije godine dana. I nije htio da, post, da prihvati taj poklon sve dok nije uzeo kćerku od Abdul Mesija. Kaže, morao je da preda jednom od ashaba po imenu Šuvejl, a naime Šuvejl je, Šuvejl je tražio da Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem da mu daruje i čerku od Ibni Bekile. Kad god da osvoje Irak, kad god da krenu gore prema Šamu, da mu Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem daruje čerku od Ibni Bekile. I kaže Khalid ibn Velid, Šuvejlu je obećano da mu se dadne čerka od Ibni Bekile. Ja, kaže, neću prihvatiti ih često hiljada dirhima dok nju ne dadite njemu robkinja. Kažu, dadim te Dadim te mu je. Ali kad je šuvel, što će ti žena od 80 godina? I odu kod nje i kažu, traži ti šuvel, taj, taj, kaže, puste ga, nek me uzme. On je mene vidio kad sam bila cura mlada. Ta se zaljubio i čekao kad će se osvajati rak. Kaže, evo sad je došlo vrijeme da on mene i kaže osvoji. Kad je on joj vidi matoru, kaže on joj, šta će sa s tobom? Ja te kaj mogu samo prodati ponovo tvojoj familiji. Kaže ona, reci koliko tražiš za mene, majče, će familija da me otkupi. A on jadnik, rekne, hoću deset stotina dirhema. I ona se, dakle, ponese kao da je deset stotina dirhema puno, ali kaže, ja ću pregovarati sa svojom familijom, pusti da pričam, deset stotina dirhema, nije ništa, hiljad dirhema. I oni skupe njemu pare, dadnu hiljadu dirhema, a onda se ashabi počnu smijati. Kažu, ja šuvel, zar nisi mogu zatražiti malo više? Da se rekao stotinu hiljada dala bi ti za nju, ugledna, kćerka od Ibn Bekhile, Abdomesiha, Amar Ibn Abdomesiha. Kaže Hal njemu, Švele, šta ti je bilo? Kaže, Halde, jel postoji broj veći od deset stotina? <laughs> Nije znao, ja ti <laughs> Kaže Haldi ibn Velid, ti si kaj htio jedno, Allah je htio nešto drugo mi kaj sudimo po onome što ti kaže rekao, tvoj kaj nijet kod Allaha, lago ti je listinu govorio. Kad je Halid, Halid ibn Velid e, dakle, oslobodio svoju ohiru, klanjao je osam rekiata sa samo predavši se ona, jedan selam. Kaže Džeri ibn Abdullah al-Beđali, govoreći o Halid ibn Velidu dok je bio u Hiri, i svim onim događajima i osvajanjima i plijen koji je ona uzeo, kaže da ništa za sebe nije ostavio od plijena ni za sebe ni za vojske, ni da je sve poslao u Bekru e, Sidiku sa Haldom ibn Sejdom ibn Lasom, dakle iz Šama. Zatim je Hald ibn Sejid povratak prema Ebu Bekru Sidiku tražio da se sa njim sakupi njegovo plemene i da budu sa njim u daljim pohodima. kaže Ebu Bekir Sidik se naljutio, kaže tražiš od mene da ti dovoljavam neke stvari koje su za tvoje zadovoljstvo, nije ti da Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstva, nego, kaže, priključi se ponovo Halidu ibn Velidu u Iraku. Zatim su, kaže Ibn Saluba i <coughs> došli kod, kod njega, kod Halida ibn Velida naprave ugovor o zaštiti Bankije i Besme i svih oni ostalih, dakle, plemena okolo, davali su mu 10.000 dinara godišnje. Također, postigao je ugovor sa svim, dakle ne samo sa ovaj e, plemenima Banhe i Besme, nego ostalim plemenima koji je prolazio i uzimao od njih kao što je uzeo od stanovnika Hire. Nakon, dakle, Ejelejesa i Thene, dakle, svih ovih bitaka, Perzijanci se ponovo pripremali za bitku protiv Halida. Kaže, Halid došao do mjesta Lembar, a tamo je vladao čovjek po imenu Šer Kaže, oko svoga grada je napravio veliki onaj hendek ili kanal, kako vojske Haldove ne bi mogle da priču. Kaže, zaštitio se zidinama, zaštitio se ovim kanalom, međutim, Ova bitka je dobila kada je svoj naziv Zatul Jun, bitka očiju. Kaže, Haldi je naredio da naprave male kuke i da bacaju na njegovu vojsku. Kaže, iskopali su samo u tom trenutku hiljadu očiju. A onda je, kaže, Hald naredio da se pokolju najslabije deve, dakle mršave, bolesne, se pokolju deve i da se od njih napravi most. Kad je Šir Zad vidio šta Hald radi, kaže on, hajmo mi kaj je napravio sa njim ugovor, nema nama, kaže ovdje, ostanka. Pa je Halid ibn Velid postavio svoje uslove, a Šer Zad je prihvatio i na tim uslovima su dakle i prihvatili onaj da daju, plaćaju džiziju, a da ih on ostavi. U tim zidinama je bilo Arapa još od vremena Nabuku Donosora, dakle kršćana Arapa koji još nisu bili primili islam. Zatim je Halid postigao ugovor sa stanovnicima Bevaziđa, i Kelvadija, a onda su e, stanovnici Elembara i Lembara raskinuli ugovor koji je bio između njih i Haleda. Jer znate kako je posle Halid postupio? Opet je Hald osvojio, dakle, Lembar, a onda je u Lembar ostavio svoga onaj, namjesnika Zerbekana ibn Bedra i krenuo je dalje sa svojim vojskama od rašti plemena koja se sakupla, odnosno pred rašti plemena koja se sakupla plemena Nimr, Tagleb, Ijad i mnogih drugih plemena. Predvodio je Aka ibn Ebi Aka. Kad je Hald došao do njih, plemena od Mehrana, od Arapa, e, dakle, onaj, su bili spremni da se suprostavi Halidu. Kaže, jedan od njih neće se moći suprostaviti Halidu, nego pustite, kaže, nek se protiv Halida bore Arapi, dakle, kršćani Arapi, nek se on bore protiv Halida. Ako, kaže, pobijede, pobijede on, mi ćemo, kaže, sa njima, ako budu oni, ona, izgubili, mi ćemo da, onaj, pobignemo. Kaže, pa je Halid krenuo sa svojim vojskama, kako je on imao taj običaj, a i danas se spominje njegova dakle, taktika u bitkama, da je Halid počistio, ako stignemo inshallah Allah večeras da govorimo o bitci na Jermouku, da je Halid koristio takozvana kliješta u bitci. Dakle, jedan od najopasnijih bitaka. Naime, vojsku bi podijelio na tri dijela. Išlo bi čelo, a desna i lijeva strana bi se odvojile i onda bi se spajale sa, le, sa strana i sa leđa nepriteske vojske. Na taj način bi oslabio, dakle, oslabio bi ovaj prednji dio i oslabio bi oba dva ova, dakle, onaj ključa, odnosno oba dvije ove strane kliješta. Ali je riskirao. Jer ako bi se te vojske na kraju spojile, onda bi ugušali svoga neprijatelja. Halid inače koristio tu taktiku i nikada nije izgubio na ovaj način, pa je na samom, dakle, onaj, e, kako zove, na, na Jermonku. Kaže, Haldi rekao, ostanite vi na svojim mjestima, ja ću, kaže, napast na njih, pa je krenuo protiv Aki. Dok je, kaže, Aka redao svoje redove safove, Halid mu je prišao sa leđa i završio sa njim, a onda nije bilo, kažem, potrebno da dođe, odnosno nije bilo potrebno za bitku. Kad je Mehran, kad su, dakle, kad je vođa Mehran čuo za onaj gubitak vojske, pobjegao je u kulu i sakrio se, a Arapi su bi se razbižali na sve strane i onda je Halid naredio da se onaj pobiju svi muškarci, a samo je zarobio 40 dječaka u manastiru, u samostanu, pardon, u, u samostanu i rekao je da se ta djeca ne ubijaju. Među tom djecom je bio Sirin, otac od Muhameda ibn Sirina, njega je uzeo Enes ibn Malik i mnogi drugi onaj koji su posle spominjani u istoriji Islama kao e, tabijini. Kada je Halid završio sa ovom bitkom, krenuo je prema mjestu Doumatu Džendel, a na ovom mjestu, tako zvano Ajno Temr, ostavio u Mejmira ibn Kahina el Eslamija. Kad su stanovnici Džendela, Doumatu Džendela čuli za, za Halida, pozvali su sva plemena okolna od Behri, Tenuha, Kjelba, Gasana i Deađima. Kaže da se sakube, da se suprostavi Halidu. Vođe ovih, dakle, onaj, e, plemena su bili su Ukejder ibn Abdul Melik i Džudi ibn Rabija. Pa su je razišli u stavovima. Kaže Ukejder, ja najbolje znam Halida. Nikad niko se nije mogao sa njegovog bojnog polja izvući živ pa ni ptica u zraku. Nikad niko nije uspio vidjeti Haldovo lice od brzine njegovih pokreta. Kaže, koliko god da ih bude malo, on pobidi većinu. Poslušajte me, i ponudite Haldu primirje. Kaže, pa su odbili, rekli su, nema potrebe da preklapamo primirje sa njim, mi smo odlučili da se protiv Halda borimo. Kaže, pa je Hald poslao njemu Asma ibn Amra, pa ga je Asma ibn Amr uhvatio u Kejdira, ibn Kejdira, i Hald mu je osikao glavu, a onda skupina ovi koji se sakupili u Deometu Džendelu, da se suprostavi onaj Haldu pod vodstvom Džudija ibn Rabije, i svako pleme od ovih Arapa imalo je svoga, dakle, svoga vođu. Kaže, Halid je na domi postavio izme sebe i vojske Iada ibn Ghanema, pa je podijelio Arape na dvije skupine. Skupina koja je išla prema Halidu i skupina koja je išla prema Iadu. Kaže, pa je Halid krenuo prema onaj, onoj skupini koga, koja ga nije očekivala i u toj skupini je bio Ibn Đudi, i njega je uhvatio Halid. Također je zarobio Ahra ibn Habisa i Vediju. Kaže, pa su Arabi se razbježali okolne onaj, tvrđave da se sakriju od, od Halda i njegovih vojski. Kaže, Haldi je naredio da se od, skine glava Džudiju i svi onima koji su bili sa njim zarobljeni. Osim zarobljenika Benu Kelba, jer je Asib ibn Amr, Jahra ibn Habis i Benu Tamim već prije tražili zaštitu od Halda i Ibn Veza prije što su ušli u bitku, pa im je Halid dopustio, odnosno ostavio ih u životu. Kada je Halid završio sa Domet Džendel, mislili su Perzijanci da Halid više neće krenuti, dakle dalje da osvaja, pa su napisali pisma Arapima na, na polotoku da se sakupe ponovo u Enbaru e, i da uzmu vlast od Zaberhana, a on je bio Haldo namjesnik jer ga je Haldo ostavio iza sebe. Kaže, kad je to došla vijest do Zaberhana, on je napisao pismo Kaka ibn Amru, namjesnik od Halda u Hiri, da mu pošalje Kaka Abada ibn Fedake Asadija. I on mu je, kaže, naredio da dođe u Hasid, pa je poslao Urvu ibn Abidžada al-Barukija i naredio mu da dođe kod Hanafisa. A onda se, kaže, Halad vratio iz Deome u Hiru, i već odlučio da sve stanovnike, dakle onaj koji tamo budu, da povede protiv njih rat. Kaže, Kaha ibn Amr je poslao dakle, svoga vođu pred ljudima, a on se, kaže, vojske se sastale na mjestu El Hasid od Perzijanaca i od muslimana. Perzijanca je vodio, dakle, predvodio čovjek po imenu Rozba, a pomagao im je Zurmehr. Kaže, pa je došlo također do jedne teške bitke gdje su mušici izgubili, na muslimansu, pobili većinu vojske, što bi se reklo desetkovali su vojsku. Kaže, Kaka je svojom rukom ubio Zermehra. A čovjek po imenu Ismet ibn Abdullah al-Vabi je ubio e, Kaže, muslimansu su zarobili mnogo blaga, ostali Perzijanci se razbježali i najviše ih pobjeglo u mjesto Hanafis. Kaže Ebu Leila ibn Fedeki, Saadi je krenuo prema njima i sve ih okupio ispod brda ili planine al -Madiha. Kaže, kada ih je doveo na to mjesto, onda je Halid se namjerio sa svojom vojskom i podijelio vojsku u tri dijela. Napao je noću dok su još spavali, pa su i, kaže, vječno uspavali. Kaže Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, niko, kaže, ni, od njih nije ostao, jer se već, te, već se bile razbižali poput stoke u mrkloj noći. Ibn Đarir prenosi od Adija Ibn Hatima, kaže, završili smo ovoj bici kod čovjeka Harkosa Ibn Nuamana Nimrija. A sa njim je sjedl, sjedli su njegovi sin, sinovi, kćeri i njegova žena. Ispred sebe je stavio veliki vrč fina i govorio im je, pite, pijte u ovom trenutku haldovi vojski. Kaže, pijte, napijte se, oprostite se, više nikad piti nećete. <laughs> dakle, oni su svi znali, dok se čuje Hald ibn Velid, Jaran pošalje nam samo jednog Halda ibn Velida. Vidjet ćete posto kad dođemo inšala do njegovih govora i hutbi od njega i njegovih vođa, kako su oni dakle, predstavljali sebi život i zbog čega su dakle, čitav Dunjalog strahovao od muslimanskih vojski, iako je bilo malo. Kaže, pa su, kaže, ljudi, onaj, odnosno, vojske Haldo su ušle unutra njegovu kuću, nekom je, neko je udario po vratu, glavom je završila onom je vrču, onda su zarobili njegove sinove, njegove kćeri i njegovu ženu. U ovoj bitci su ubijena dva čovjeka muslimani i to su ti ljudi koji smo spomnjali prije. Jedan je bio Abdulluza ibn Ebi Ruhm ibn Karuaš, ubio ga je Džarir ibn Abdullah al-Beđali, a drugi je bio Lubejd ibn Džarir, ubio ga je neko od muslimana, ne spominjemo se ime. Kad je ovaj Haber došao do Ebu Bekra Sidika, radi Alanhu Arla, on je naredio da se plati dija, to jeste krva za njih dvojicu, a Omer ibn Hatab iskoristio ovu priliku da pokudi, odnosno da, dakle, onaj, e, pokudi e, Halda njegove poslove i tom prilikom je spomenuo je Malka ibn Nuveiru. A Malka ibn Nuveira je bio ko? Onaj što je hal šta? Skuhom u glavu, skuhom u glavu i pojio mu mesu. Pričali smo o tome pretprošli put. Dakle, skuhom u glavu i pojio njegov mes, kaže, ja ružni dlaka mu na kosi. Pošto vi ne dolazite redovno svi na, na predavanje, mijenjate se, pa ima onih koji znaju za to, pa više možda im se gadi da slušaju takve priče. Hald ko hald. Dobro. Kaže Ebu Bekr Sidik da bi odbranio Halda ibn Velida, tako je sudbina svih onih muslimana koji žive među mušicima, kakav je, kaže, grijeh muslimanski vojski kada napadnu na mušrike. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Ja se kaže odličnim svako ona ko živi među mušicima ili onoga ko koristi njihovu svjetlost, dakle ko se osvjetljava njihovom svjetlošću, ko koristi njihovu vatru. Također dakle to bi značilo da se muslimani i mušici ne mogu sastaviti na jednom mjestu. Nakon toga je došlo do bitke na Seni i Zumejlu. Tamo je Hald ibn Velid, što je stigao, pobio od Arapa, dakle nemuslimana i Perzijanaca, dakle velik broj ljudi, onda je podijelio njihov, njihov plijen i poslao Ebu Bekru Asidiku e, Rade Anhu Arda, a od tih robkinja koje su dakle došle, Alija ibn Abi je otkupio robkinju ibn, e, čiji od Rabije ibn Međera Taglabija. Ona mu je rodila Omera i Rukaju radijallahu anhum ajma'in. Zatim je Khalid krenuo sa muslimanima prema Al-Faradu. Tehum, dakle, prijedio između Šama i Iraka. Kaže, tamo je ostao čitav mjesec Ramazan, ne posteći. Zabavio se sa svim neprijateljima, dakle, u borbama, čitav Ramazan nije postio, A kad je došlo, došla vijest do Rimljana, odnosno e, Bizantijaca, da je se Hald pripremio, približio se njihovim, njihovim, njihovim granicama, zatražilo su pomoć od Tagleba, Iada i Temra. To jeste da obznane rat Halidu. Pa je, kaže, između Haldove vojske i ova tri plemena, Tagleba, Iada i Temra, bila rijeka, Eufrat, Pa kaže oni Haldu, hajde Halde, pređe ovamo da se borimo. Kaže Hald, ne, nego dođite vi ovamo. Kaže pa su bizantijske vojske prešle preko rijeke, dobar dio ih se pogušio, dobar dio se, kaže, izmorio, a Hald, kako je tako umorne i mokre dočekao, on ih je odmah, dakle, riješio života. Stotinu hiljada ljudi ubiju u toj bitci. Deset dana je tu ostao Hald ibn Velid, e, a onda je još pet dana koji su ostali od Zul Kadeta, naredio, dakle, Asimu ibn Amru, da krene sa vojskama naprijed kao, dakle, onaj izvidnica, također Šeđur ibn Aza da krene sa jedne od strane, a desna strana a, vojske, a Halde krenuo sa svojom, dakle, vojskom lijevom stranom i krenuli su prema šatru Mešidil Haram. Onda je njih poslao prema Hiri sve, sve vojske poslao prema Hiri. Sam se izdvojio, otišao, obavio hađ i sustigao vojske prije nego što su došle vojske onaj u Šam. Ebu Bekr Sidik nije znao za Haldov hađ, osim što su mu rekli neki ljudi koji se vratili sa hađa u Medinu, rekli vidjeli smo Halda ibn Velida na hađu, pa mu je Halda ibn Velid, pa mu je Ebu Bekr Sidik poslao onaj pismo i kaže nisu vojske izgubile ne time što stine nepažljiv, nego to što je Allah <coughs> pomogao. Čestitam ti, kaže Ebu Suleiman, za tvoje nijet i za tvoju sreću. Kreni putem i upotpuni ga, Allah ti ga upotpunio. Nemoj se, kaže, sebi diviti pa da izgubiš i da budeš ponižen. Nemoj se isticati dijelima, jer samo dijela pripadaju, odnosno uspjeh pripada Allahu te bareke ve ta'ala. Ove godine, dakle, kraj, dakle, 12. E, godine, spomenuo sam ovo prije pet dana pre Zulkade, se ovo izdešavalo, i vrijeme hađa, Ebu Bekle Sredik je naredio Zedu ibn Thabitu da sakupi Kur'an, koji je bio pisan na korama, na koži i na raštim, dakle, predmetima, i također ono što je bilo u prsima Hafiza, I te godine se oželio Ale ibn Abi Talib mamom kćeri od Zeneb kći je Allaho aposlenika sallallahu alaihi sallam, a ona je bila, dakle, također od Ebu Lasa ibn Rabi ibn Abdu Šemsa Lemeuja. Kaže ove godine Ibn Ketir, ove godine je od poznati preselio Nu'man ibn Bešir, čovjek koji je pristupao u drugoj akabi, pristupao u Bedru i svim bitkama poslije njih, bio je prvi Ensarija koji je primio islam i on je prvi koji je dao priseku Ebu Bekru Sidiku u danu se kife medakle među Ensarijama. Bio je sa Haldom u svim ratovima, sve dok nije poginuo na dakle, mjestu Ainu Temr radi Anhu Varva. Također, ove godine je preselio Ebu Mercedel ghanawi Ebu Merced al-Ghanavi, on i njegov sin se dakle, zajedno borili u bici, a njegov sin dakle, e, preselio je po imenu dakle, Enis ibn Merced ibn Abi Merced, također bio je Asa od Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, učestvoje u bitci osvajanja, odnosno oslovađena Meke i Honeina i bio je jedan od izvidnica koji je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, slavo, jer mu je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, povjeravao, povjeravao dakle, izviđanje ona ili praćenje neprijatelja. Jedini hadis koji se prenosi od Ebu Merthe el Ganavija jeste hadis gdje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nemojte se okretati u namazu prema kaburovima i nemojte sjediti nad kaburovima. Ove godine također preselio Ebu Al-As ibn Rabija, zet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, muž od najstarijih kćeri Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Zainab, bio je dakle dobar prema njoj, volio je, a kada su muslimani naredili da, da je pusti, to jeste da je dadne razvod, on je poslušao i dao je razvod i nije se sa njom spojio šest godina. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je on primio islam nešto malo pred <coughs> oslobađanje Mekke, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spojio ponovo bez novog ugovora i bez novog mehra. 13. godina po Hidži. Ova godina je bila poznata po tome što je Ebu Bekr Sidik skupljao vojske da ih pošalje u Šam. I to u vremen kad se završio hađ, povodeći, povodeći se riječima Allaha te barek vetara, ovi koji vjerujete, borite se protiv onih koji su vam bliski od nevjernika i neka osjete kod vas žestinu i znajte da je Allah sa bogobojaz, bogobojaznima. Također, prijevodu značenja na drugi ajet, borite se protiv onih koji ne vjeruju Allaha i u sudnji dan. <clears throat> Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pripremao, vi se sjećate, pre samo smrt vojske sa Usamom ibn Zaidom da ih pošalje u Šam, to jeste na Tebuk. Pa je Abu Bekr radijallahu arda povodić se za tim nijetom Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nakon što je završio s arapskim polotokom, i što je završio sa dobrim dijelom uh, Iraka, poslao Halda ibn Velida. Htio ga je prvo poslati u Šam, dakle kao što ga je poslao u, onaj, u, u Irak, a onda je naredio da se sakupe vođe sa svih strana sa arapskog poluotoka. Amra ibn Asa je poslao da ubire zekijat od plemena Kuda, sa njim je bio Velid ibn Ukbe. Zatim je i njemu poslao pismo da ga šalje u Šamu. Kaže, vraćam te sa posla koji ti je ostavio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. te, hoću da ti, kaže, pripremim ono što je bolje za tebe, za dunjalog i za ahiret. I hoću da ti dadnim ono što ti voliš, dakle što je tebi najdraže. Pa mu je Amr ibn As napisao, ja sam, kaže, samo strijela od strijela Islama, ti si, kaže, Allaho rob koji gađa tim strijelama. Ti sakupi strijele, vidi koja je naj, jača pa je baci na Allahove nepretelje. Pa je, kaže, napisao Veli Dibni Uhbi, isto tako pismo, a Veli Dibni Uhbi mu je odgovorio da će se pokoriti, odnosno da je on samo jedna strila Islama. Kaže, pa je Halid ibn Said ibn As došao iz Jemena, ušao u Medinu, a na njemu je bio grtač od svile. Kad ga je vidio Omer, naljutio se i kaže, idite dok je na njemu zapalte. Kaže, pa se na, naljutio Khalid ibn Sa'id i kaže Ali ibn Abi Talibu, o Ebol Hasan. Kaže, jesu li vas savladali Abdul Menaf ili ovo, kaže, njihova vlast? Kaže, Ali ja radijala Anhu, nema veze koje je savladao ili koje je u hilafetu, niko ne može presuditi, dakle, nakon ove njegove presude. Omer ibn Hatab mu reče, začepi, Allah ti usta razvalio. Kaže, uvijek ćeš lagati, i nećeš kaj nanijeti štetu nikome osim sebi. On govori kome je, Haldi ibn Seidu ibn Asu. Kaže, nakon toga je Ebu Bekr ustao među muslimanima pred ovim vođama i posticao ih na džihad. Kaže, svaka stvar ima svoju snagu. Onaj ko bude radio radi Allaha, Allah će mu dati zaštu onaj ko bude ozbiljan, ko bude namjeren, Allah će mu dati da postigne svoju namjeru. Nema, kaže, niko duga, halal nema niko vjere, niti imana, a nema ni imana onaj ko nema straha, to jest straha od Allaha. Nema ni dijela onaj ko nema nijeta, a u Allahove knjizi najbolji sevap je za džihad na Allahovom putu. Svaki musliman mora da se raduje da bude on istaknut njime – Kaže, jedini put spasa koji je Allah ukazao, jedini put koji će se spaziti muslimani od sramote. A onda, kaže, krenite putem časti. A onda je Ebu Bekre Siddiq, radi Anhu Arda, podijelio zastave. Kaže, prvu zastavu je dao Haldu ibn Sa'idu ibn Asu. Pa je došao Omer ibn Hatab, pohvalio i kaže, onaj, pričao sa uh, Ebu Bekrom Sidihom da Halid ibn Sa'id neće moći, kaže, izdržati. Drugu zastavu je dao jezidu ibn Abi Sufjanu, a sa njim je bio Suhejl ibn Amr i stanovnici Mekke. Poslao je prema Damasku. Ebu Bejdu ibn Džaraha je poslao sa drugom vojskom i poslao je u Hms. Amra ibn Asa poslao je sa vojskom prema Palestini svaka vojska je krenula svojim putem i rekao im je nemojte se miješati, nemojte ići jednim putem. Prvo zato što je Jakub a.s. svojim sinovima rekao nemojte ulaziti kroz jedna vrata, nego ućete kroz dražita vrata. A ja vam kad ne mogu ništa pomoći od Allaha. Zatim, Jezid ibn Ebi Sufjan je krenuo prema Tebuku, a Medajni sa svojim senedima i svojih šehova prenosi, od svojih prenosi, kaže Ebu Bekre Sidik je poslao ove vojske na početku 13. godine po Hirži. Ebu Bekr, kao što prenosi Saleh ibn Kejsan, je krenuo pješke za jezid ovim nebi Sufjanom, dok je ovaj jahao i on ga je savjetovao. Kaže, selamim te i prepuštam te Allahu na čuvanje. A zatim je, kaže, jezid krenuo, a za njim je krenuo Šurehbil ibn Hasene. Zatim je Ebu Bejde krenuo iza njih da bi im bio u ispomoć. Pa su krenuli također drugim putem. Amr ibn As je spustio se, odnosno spustio se na mjesto zvano Aremat u Šamu. Pa, je reč, pa kaže se da je Jezid ibn Ebi Sufjan spustio se na mjestu, odnosno postavio svoje vojske na mjestu al Balqa, a da je Šurehbil došao do Jordana, a neki kažu do mjesta Busra, Dakle, Basra i Busra su dva različita mjesta. Ebu Bejde je e, dakle, došao do mjesta Džabije, a Sidik, Ebu Bekre Sidik im je slao vojske kao ispomoć. Kaže Ibn Kathir, rahmehullah ta'ala, prenosi se da je Ebu Bejde prošao pored zemlje Al-Balqa, i da nije došlo do bitke između njega, između njega i njegovih vojskih vojski Balka, nego da su postegli ugovor o primirju i to je bila prva pripremljena bitka u Šamu. Kada su Bizantijici čuli da se muslimani približili njihovim zemljama i da se približili Palestini, Palestini kaže u mjestu gdje su došle muslimanske vojske, se spremali eh, Bizantijici u mjestu Arija. Kaže, muslimani su poslali Ebu Mamu da provjeri, odnosno da bude izvidnica. Kaže, Ibn Kathir, rahmehullah ta'ala, pa je ovdje došlo, dakle, do borbe i u toj bitci su izgubili život Halid ibn As i neki onaj, drugi muslimani. Međutim, drugi prenosioci kažu Halid ibn As je pobjegao, nije poginuo u ovoj bitci i za njega se posle ništa nije znalo. Pa je Ebu Bekr Sidik rekao, upravo je bio Omer kad je rekao da ovaj neće izdržati. Znate malo prije kad je Omer rekao, zašto, ono što je nosio svil, kad je rekao zapalite mu svileni ogrtač. Halid ibn As, ibn Sa'id, kaže od njega nema koristi, kaže Ebu Bekr, sad vidim da je Omer bio u upravo. Ibn Jarir kaže, Kad je Halid ibn Said završio u Tejmi, sakuple se vojske od Rimljana i mnogi od Arapa, od Gire, Tenuha, Benu, Kelba, Suleyha, Lahma, Džuzama, Gasana. Pa se, kaže, suprostavio im Halid ibn Said, a kad se približio njima, onaj velik broj od njih je već ušao u islam. A on, on je poslao pismo Ebu Bekru Sidiku da, da mu kaže kako je veliki broj, veliki broj njih poslao halalte, prešao u islam a, a Ebu Bekir Sidik mi je poslao Veleda ibn Utbu i Ikrima ibn Ebi Džehla. Kaže, pa se našli kod mjesta poznato, dakle, poznati grad Ilija. Susreli se oni, muslimani, sa Bizanticima i tu su Bizantince, Bizantince pobijedili. Bitka na Jermouku. Tari, koliko je vremena imamo još? Može malo je podiža, ali mislim da ćemo je završiti inšala. Ibn Ketir kaže, onako kao što stoji u predajem od Sejfa Ibn Omera, da je ove godine prije nešto je osvojen Damask i u čemu ga kaj slijedi Ebu Džafer Ibn Džarir, rahmehullahu ta'ala. Drugi kažu da se ovo desilo prenosijeći, odnosno Ibn Asakir kaže, prenosijeći jezida Ibn Abi Ubejde i veli da Ibn Luheje i Leisa i Ebu Mašara, Maš da se ovo desilo 15. godine, tek nakon oslobađanja, odnosno osvajanja e, Damaska. Mohamed ibn Isa kaže, desla se ova bitka na Jermonku u mjesecu Režepu 15. godine, a mi pričamo o kojoj godini? O 13. godini pričamo. Halifa ibn Hayat kaže, prenosi od ibn Kelbija, događaj na Jermonku se desio u ponedjeljak 15 dana od 15. dana od mjeseca Režepa 15. godine po Hidži. Ibn Asakir kaže i ovo je zapamćeno, ovo je prenešeno i tako sačuvano. Međutim, Sejf prenosi da se deslo prije osvajanja Damaska uh, eh, 13. godine i ovo je ono što se slijedi i uzima u istoriji kao vjerodostojno. Kad su sve ove vojske krenule prema Šamu, Bizetinci se prepali, ali se fakat prepali. Kaže Hafu Haufen Šedida. Fakat se prepali od vojski muslimana. I tada su Bizantici napisali svoje pismo Heraklu. Vi znate s kim se susreo Herakl dok je Allahom poslanik sa sredem tek započeo davu? Sa Ebu Sufjanom. A sad će Ebu Sufjan biti u vojsci muslimana. I bit će savjetnik. Dakle, bit će onaj koji je posticao muslimane, stajao među njima, posticao i na bitku. Kaže, napisali su pismo Heraklu, upozoravajući ga da su vojske muslimana krenule već prema Bizantiji. Herakl je već tada bio u Humsu. Homs ili Hims? Hims. Doktor zna. Kaže, Herakl je te godine bio na hađu u Bejtul Mahdisu. Dakle, kršćanski hađ u Bejtul Mahdisu. Kada je došla do njega, do njega uh, vojska, kaže on njima, teško vama, to su ljudi sljedbenici nove vjere. Trebate da znate da im se niko ne može suprostaviti. De mi se, kaže, pokorte, meni poslušajte. Ponite im primirje Herakl. Trump i Putin danas. Kaže, prihvatite primirje, dadnite im pola harađa od šama. Ostaće vam, kaže, netaknuta brda Bizantije. Dakle, neće više krenuti na Bizantiju, dadnite im ono što traži. A ako, kaže, odbijete, prvo što će uzeti od vas jeste šam, a onda će vam, kaže, biti tijesna brda Bizantije, nećete, kaže, moći pobjeći od njih. Kaže, pa su zanjakali, kao skupina magaraca, onako kako je običaj bio ne Arapa. Kažu oni njemu, mi smo ti koji vode ratove i mi smo ti, kaže, koji pobjeđuju u vjeri i na Dunjalku. Onda je, kaže, Herakl odlučio da ode iz Himsa jer je znao šta čeka njega i njegove vojske. <clears throat> kaže Herakl, ja vam da preporučujem ako hoćete da bizantijske vojske podijelite u različite skupine i neka svaka skupina krene na skupinu prema jednom, protiv jednog vođe muslimana. Pa je Amr ibn Asu poslao svoga brata Tadarika sa 90.000 vojnika. Ovdje stoji Đorđa, po našem to bilo Đorđe. Kaže, Đorđa, sina od Buzije, je poslao prema jezidu ibn Sufjanu pa se on, kaže, smjestio sa svojom vojskom od 50.000 ili 60.000 vojnika. Drakusa je poslao protiv Šurehbila ibn Hasene, a Lakihara je, odnosno nekim predajem kaže, Lakihar ili Kajl Kajlan je poslao, kao što stoji u predajem od Ibn Ishaka, sa 60.000 protiv Ebu Ubejde ibn Džeraha. Koliko je bilo? 60 i 60 i 90 braćo. 200-210 hiljada vojnika. Koliko je bilo muslimana? 24 hiljade, posle ih se sakupilo 36. Dakle, posle kada je Hal došao sa svojom vojskom i još neki pomagači. Kažu Bizantinci, tako nam Allaha, fakat ćemo zabaviti Ebu Bekra. Pa će, kaže, dobro razmisli, hoće li slati vojske na našu zemlju. Kaže, muslimanska vojska se sakupila, bilo je tada na početku 21.000, a vojsku je predvojio i Krime ibn Ebi Džehl. Došao je iz Šama, odnosno od strane Šama sa 6.000 vojnika, pa je onda napisao Ebu Bekri i Omeru da im saopšti kakva je situacija, da ih čeka velika vojska i da budu spremni da pošalju pomoć ako bude bila potrebna. Kaže, Ebu Bekri im je napisao onda pismo, vi ste, kaže, Allahovi pomagači, on pomaže onaj ko njega pomaže. Allah će poniziti kufr i onaj ko u njega ne vjeruje. Nikada vama se neće niko suprostaviti, bez obzira što ste manjina, nego će vam ljudi prići zbog vaših grijeha, a nek svaki čovjek pazi na svoga prijatelja. Kaže Ebu Bekir Sidik, e tako me Allaha, mi ćemo kaj zabaviti kršćane da im šeitan ne sugestira. Poslaću im Halda ibn Velida. Kaže, dok je Halda ibn Velid bio u Iraku, Ebu Bekri Sidiku mu šalje pismo i kaže, kreni prema Šamu. A kaže, kad, <laughs> kaže, kad završiš sa Šamom i Heraklom i vojskama, vrat se ponovo u Irak, završi svoj posao. Zamislite koje je to bilo objeđenje, jer znao je, bez obzira što je tamo 210.000, ovi će biti 20 nešto hiljada. Kaže, kad završiš u Šamu, ponovo se vrati u Irak i nastavi sa svojim poslom radi lanhu varlahu. Kaže, kad je Herakl, do Herakla došla onaj e, vijest kako je Ebu Bekr Sidik pripremio svoje vojske, on je poredao svoje, dakle, vojske, svoje vojskovođe na različita mjesta a glavno je kao među njima tetraka, to jeste svoga brata. Na početak, dakle, vojske stavio je Đorđa ili Đorđa, a na desnu i na lijevu stranu Mahana i Darakosa, a od strane mora je postavio Kajkalana. Kaže Muhammed ibn Aid, prenosići od Abdullah od Saida ibn Abdulaziza, da, su, da je muslimana bilo otprilike 24.000. Predvodio ih je Ebu Bejde, Črah, Radi Anhu, Orva. Rimljana je bilo 120.000 pod vodstvom Mahana i Sahlava na dan Jermouka. Ali posle, dakle, sakupljala plemena pa je prešao broj preko 200.000. Kaže Ibn Ishaq Sahlab el Hasi, dakle njegov nadimak, da ne prevodim, kaže predvodio je Bizantice sa stotinu hiljada. Na početku, dakle onaj e, izbačeni dio vojske koje je predvodio Đorđe od Armenije, bilo je 12.000. Od poarapljenih Arapa bilo je također 12.000. Predvodio je Džebila ibn Ejhem. Muslimana je bilo samo 24.000. Došlo je do velike borbe u kojoj su učestvovale čak i žene. Veli prenosi od Safana do Abdurrahmana ibn Džbeira, kaže, poslao je Herakl 200.000 pod vodstvom Mahana Jermenca. Kaže Seif, jedan od prenosilaca, istoričara, krenuli su, kaže, Rimljani, odnosno Bizantijici, do mjesta po imenu Vakusa, nedaleko od Jermouka. Krenuli su dolinom e, dolinom između planina, a Ebu Bekir Siddiq je trebao tim ulazima da pošalje pomoć muslimanima onaj na Jermouka. Kaže, tada je Ebu Bekr Sidik napisao pismo Halid ibn Velid, Velidu da ostavi nekoga namjesnika u Iraku, a da krene sa ostatkom vojske prema Šamu. On je ostavio Musenu ibn Haritha u Iraku, a Halid je krenuo sa 9500 muđahida prema Jermovku. Vodio ga je Rafija ibn Umere, Umere Atai, kaže, vodio ga je teškim putevima, putevima gdje nije bilo ni rastinja, i planinama gdje nije bilo ništa osim kamena. Kaže, išao je, prelazio je brda i doline, a onda je u šoam došao za nešto oko četir ili pet noći. Kaže, muslimani se spustili, odnosno, e, u logoru se na mjestu gdje nije bilo vode. Bili su prisiljeni da kolju stoku, odnosno deve, i da piju iz njihovih dakle utroba ono što su one sadržavale od vode. A onda su njihovo meso pojeli, meso nisu bacali, pa ih Allah subhanahu wa ta'ala dakle, spasio, kažem, nakon 5 dana Hal se već priključio vojsci. Kaže, pohodu prema Jermovku Halid je dalje nastavio sa svojim osvajanjima, ti 5 dana iskoristio je za ratovanje, pa je došao do stanovnika Tedmura i Arake i napao ih je. Oni su mu ponudili primirje i platili mu džiziju. Onda je Halid pokupio plijen i poslao je petinu sa Gasanom i sa Bilalom ibn Harasom Buzanijom, Ebu Bekru Siddiku, a onda je Halid krenuo prema Ebu Bedi, Mercedu Šurehbilu, Amro ibn Asu, i da se sa njima nađi nedaleko od Jermovka. Neki Arapi su govorili Haldu njegovim vojskama. Ako dostignete na svom putu do tog i tog drveta, znajte da ste spašeni. Ako ne dostignete, dakle, mi u miru, dakle, da nemate problema, znajte, kaže, da ćete svi poginuti. Kaže, pa je Halid, kada je ugledao opisano drvo, dakle, tamo gdje su prošli najopasnije dijelove, kaže, Halid, kaže ovog jutra nek se radosno zahvaljuju ljudi Allahu. I tu je ostao jedan od primjer, odnosno e, izreka kod Arapa. Kaže Ibn Ketir, on je izrekao prvi ove riječi, a prenosi se od Ibn Ishaka i od Sejfa Ibn Omera, Jebu Nuhajfa i drugih, da su se Rimljani sakupili sa svojim vojskama u Vakusu, a da su ashabi se nedaleko smjestili u Logorli, onaj sa svojom vojskom nedaleko od njih. Amr ibn As kaže, radujte se ljudi. Ovo je trenutak kad smo mi, kaže, opkolili Rimljane, odnosno Bizantice, a nikad niko ko je opkoljen nije dobro prošao. Kaže, pa se ashabi okupili da vide kako će napasti na onaj na Bizantice. Došao je Ebu Sufjan i rekao, nikad nisam mogu pomisliti da ću ovoliko živjeti, pa da vidim volike vojske da se sakupile i da budem ja jedan od njih. Kaže, ja vam preporučujem da podijelite vojsku u tri dijela. Neka jedna trećina krene na, na Bizantice, a neka žene i oni koji nose terete krenu sa jednom trećinom, a neka Halid ostane sa trećom trećinom. Kaže, kada žene i tereti dođu na sigurno mjesto, dakle u, u pustinji, iza naših leđa, onda ćemo biti sigurni da nam može sa te strane doći pomoć i vojska, onda ćemo, kaže, biti sigurni da možemo povesti bitku, kaže, pa se svi složili sa Ebu Sufjanom. Velid ibn, odnosno Velid prenosio Safana, ono od Rahmana ibn Džubeira, da su se Bizantinci smjestili na mjesto između Deir Ejuba i Jermouka. Musliman se e, smjestili u logorli iza rijeke sa druge strane, jer su onaj očekivali pomoć od Ebu Bekra Sidika iz Medine. Neki istoričari kažu da je Halid došao njima tek kad su se ashabi bili pripremili da, za boru protiv Bizantijaca i da se ovo desilo u mjesecu Rebiul Evelu, odnosno da se ove pripreme odvijale čitav mjesec Rebiul Evel. Kad se završio Rebiul Evel, muslimani su poslali Ebu Bekre Svidik e, pismo tražeći pomoć, a Halid reče, a on im reče, Halid će vam pomoći, kaže pa je Halid napisao da Halid krene u Rabiju Laharu, a onda je Halid dakle, došao e, do muslimana, a u isto vrijeme je Mahan predvodio svoje vojske do Bizantijaca, a sa je poveo sve koje je mogao da pokupi od kardinala i njihovih sveštenika i monaha da bi posticali ljude na borbu protiv muslimana. Kaže, kad se sakupla bizantijska vojska, zbrojalo ih je, zbrojalo ih je se 240 Svaki deset od njih su vezali se u lance. Bilo ih je 80 hiljada konjanika, 80.000 pješaka, dakle pješadije, i ostalih, oni koji su bili onaj zaduženi za ostale onaj načine borbe. Kaže, svaki destorci su se vezali u lance da ne, niko ne bi mogao da pobigne sa bojnoga polja. Sejf kaže, Ikrime je došao sa svojom vojskom, pa je vojska muslimana se upotpunila 36, a najviše što ih je moglo da bude 40.000 muslimana. Ibn Isak i Medajni prenose da je bitka na Ežnadinu prije bitke na Jermouku bila dakle onaj dvije noći pred kraj Džumade Lula, 13. godine po Hirši. U toj bitci je izginulo mnogo ashaba, ali su Bizantinci, Bizantinci izgubili tu bitku i Kaj Kavan je izgubio život u toj bitci, dakle onaj koji je predvodio 120.000 svojih vojnica, vojnika. Kaže, Kaj Kavan je poslao nekog kršćana od Arapa da mu prenese vijesti o ashabima. Kaže, pa kad se vratio Kaj Kavan, on kaže, vidio sam ljude monahe noću, konjanike danju. Tako mi Allaha, kada bi sin od njihovog kralja ukrao, ruku bi mu osjekli. Ako bi počinio blud, oni bi ga kamenovali. Kaže njemu Kajhalan, tako mi Allaha, ako istinu govoriš, draže mi je da budem u zemljenoj utrobi nego da hodam po zemlji. Kaže Sejf ibn Amr, dakle prenosi svojim lancima, Halid je našao, odnosno zatekao vojske muslimana da su podijeljene, pa je onda Ebu Bejdu Amra ibn Asa poslao na jednu stranu vojsku jezida i Šurebila poslao na drugu stranu, a onda je Halid ustao među muslimanima i rekao držite se svi zajedno, nemojte se razjedinjavati, nemojte se razilaziti. Kogod se sakupi, lahko će protiv neprijatelja, a on ih je kada je sakupio, dakle sve zajedno, onaj u ovoj vojsci. Pa je Halid ibn Velid zahvalio se Allahu, pohvalio ga nakako kao Allahu, doliko je rekao, ovo je dan od Allahove dana. Ne može se, kaže, niko njime hvaliti i ne može niko granice prelaziti. Budite iskreni u svom džihadu i sa njim priželjkujte, odnosno, Allaha te bareke vetala. Ovo je dan za one i poslije njega. Ako se, kaže, vratimo, nikad se više vrati neće. Dakle, ako pobignemo, izgubimo, nikad više neće od nas niko se moći suprostaviti a ako pobjedimo, nikad nas više niko pobijediti neće. Hodite, kaže, da se dogovorimo da posle ovog dana sutra nema. Kaže, i znajte da će svakog dana neko od nas biti emir. Dakle, on im kaže, bitka će dugo trajati, pa svi ćemo doći na red da predvodimo vojske. Kaže, mislili su da će bitka potrajati, a onda su, onda je, kaže, Halid ibn Velid postavio svoje izviđače na razne strane i pripremio vojsko 36.000 bojovnika. A onda je podijelio po hiljadu. I na svakom hiljadu, koliko hiljada, ili četa hiljada? Ili četa to? Brigada. Kaže, na svaku brigadu je postavio jednog emira, dakle 36 emira. Među njima je istakao Ebu Bedu, njega je stavio u sredinu, na desnu stranu Amra ibn Asa, a sa, sa Šurehbilom Ibn Hasanom, a na lijevu stranu jezida Ibn Ebi Sufjana. Na svakom ovom skupinom postavio jednog vođu, a one koji su bili dakle, u izvidnicama postavio je Kababa ibn Ešima. Sabljare, oni koji se iscali u borbi sa sabljama, bio je Abdullah ibn Mesud, a Kadija toga dana je bio Ebu Darda. Onaj koji je posticao na borbu i onaj koji se u masi, dakle, dakle onaj, e, iscao sa svojim glasom, bio je Ebu Sufjan ibn Harb, i on je, kaže, on im je učio suru El-Enfal i ajete o džihadu, a njemu je pomagao Mihtad ibn Esved. Pošto će sad ezan, mi ćemo ovdje inšala stat, pa ćemo nastati, mada nam nije ostalo još puno. Hajde inšala. Allah se nagraje svakim dobro. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي